จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าแท้จริงฉันถูกห้ามไม่ให้เคารพพักดีต่อบรรดาพวกที่ท่านวิงวอนขออื่นจากอัลลอฮ์เมื่อหลักฐานทั้งหลายอันชัดแจ้ง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

พระองค์คือผู้ทรงสร้างพวกเจ้ามาจากดิน แล้วจากเชื้ออสุจิ แล้วจากก้อนเลือด และทรงให้เจ้าคลอดออกมาเป็นทารกและพวกเจ้าจะได้บรรลุสู่วัยชกันและพวกเจ้าจะได้เป็นคนชรา และในหมู่พวกเจ้ามีผู้เสียชีวิตในวัยหนุ่มและเพื่อพวกเจ้าจะได้บรรลุสู่วัยที่ได้ถูกกำหนดไว้ และเมื่อพวกเจ้าจะได้ใช้สติปัญญาใคร่ครวญ هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون พระองค์คือพระผู้ทรงให้เป็นและให้ตาย ดังนั้นเมื่อพระองค์ทรงกำหนดกิจการใดๆ พระองค์ก็จะกล่าวแก่มันว่าจงเป็น แล้วมันก็จะเป็นขึ้นมา เจ้าไม่เห็นดอกหรือว่า บรรดาผู้ที่โต้เถียงกับบรรดาองค์การของอัลลอฮ์พวกเขาจะถูกหันเหออกไปอย่างไรพวกเขาจะถูกหันเหออกไปอย่างไร บรรดาผู้ปฏิเสธต่อคำพีและต่อสิ่งที่เราได้ส่งมาพร้อมกับบรรดารอซูลของเรา และพวกเขาก็จะได้รู้ เมื่อห่วงคล้องคออยู่บนต้นคอของพวกเขาและโซ่ตรวน โดยที่พวกเขาจะถูกลากไป إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون เมื่อห่วงคล้องคออยู่บนต้นคอของพวกเขาและโซ่ตรวน โดยที่พวกเขาจะถูกลากไป ในน้ำเดือดพล่าน แล้วในไฟนรก พวกเขาจะถูกเผาไหม้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 อื่นจากอัลลอฮ์พวกเขากล่าวว่ามันได้หลงหายไปจากพวกเราแล้ว แต่ว่าพวกเราไม่ได้วิงวอนขอต่อสิ่งใดก่อนหน้านี้ดอก เช่นนั้นแหละอัลลอฮ์ทรงให้บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาหลงทางนั่นก็เพราะว่า วกเจ้าหลงระเริงอยู่ในแผ่นดิน โดยไม่เป็นธรรม และเพราะว่าพวกเจ้าอวดดี จงเข้าไปในประตูทั้งหลายของนรก โดยเป็นผู้พำนักอยู่ตลอดกาลในนั้น ฉะนั้นที่พำนักของพวกหญิงพยองนั้น มันช่างชั่วช้าจริง ๆ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 فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون และโดยแน่นอนเราได้ส่งบรรดารอซูลมาก่อนหน้าเจ้าบางคนในหมู่พวกเขามีผู้ที่เราบอกเล่าแก่เจ้าและบางคนในหมู่พวกเขามีผู้ที่เราไม่ได้บอกเล่าแก่เจ้าและไม่บังควรแก่รอซูลที่จะนำสัญญาณใดๆมา เว้นแต่ด้วยอนุมัติของอัลลอฮ์ดังนั้นเมื่อพระบัญชาของอัลลอฮ์มาถึงเรื่องนั้น ก็จะถูกตัดสินด้วยความยุติธรรม ขณะนั้นบรรดาผู้กล่าวเท็จก็จะขาดทุนอย่างย่อยยับอัลลอฮุลลดีจัลลักุมุลอันอามริตับคบูมินฮาวะมินฮาตะกุลูนอัลลอฮ์คือผู้ทรงทำปศุสัตว์ บางชนิด เพื่อให้พวกเจ้าใช้เป็นพาหนะ และบางชนิดเพื่อให้พวกเจ้าใช้บริโภคและสำหรับพวกเจ้าในตัวมันนั้นมีประโยชน์มากหลาย และเพื่อพวกเจ้าจะได้บรรลุความปรารถนาที่มีอยู่ในสวงอกของพวกเจ้า และพวกเจ้าบรรทุกบนหลังมัน เช่นเดียวกับที่ใช้บรรทุกบนเรือ และพระองค์ทรงให้พวกเจ้าได้เห็นสัญญาณต่างๆของพระองค์ดังนั้นด้วยสัญญาณต่างๆของลออันใดเล่าที่พวกเจ้าปฏิเสธ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 บ้านปลายของประชาชาติในยุคก่อน หน้าของพวกเขาเป็นเช่นใดเขาเหล่านั้นมีจำนวนมากกว่าพวกเขา และมีพลังเข้มแข็งกว่า และได้ทิ้งร่องรอยไว้มากมายในแผ่นดินดังนั้นสิ่งที่พวกเขาได้กระทำไว้นั้น หาได้อำนวยประโยชน์แก่พวกเขาไม่ فلما ج العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ดังนั้นเมื่อบรรดารอซูลของพวกเขาได้มาอย่างพวกเขาพร้อมด้วยหลักฐานต่าง ๆ อันชัดแจ้งพวกเขาก็ดีใจ กับความรู้ที่มีอยู่กับพวกเขา และสิ่งที่พวกเขาเคยเย้ยหยันไว้นั้น ก็ห้อมล้อมพวกเขาเอาไว้ ครั้นเมื่อพวกเขาได้เห็นการลงโทษอย่างรุนแรงของเรา พวกเขาก็กล่าวว่า เราศรัทธาต่อล้อองเดียว และเราปฏิเสธศรัทธา ่อสิ่งที่เราเคยตั้งภาคีต่อพระองค์ فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون แต่การศรัทธาของพวกเขาจะไม่อำนวยประโยชน์แก่พวกเขาเลย ในเมื่อพวกเขาได้เห็นการลงโทษอย่างหนักของเรา นี่คือแนวทางของอัลลอฮ์ที่ได้มีมาแต่ในอดีตต่อปวงบ่าวของกลุ่มและขณะนั้นบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาก็ได้ขาดทุนอย่างย่อยยับ